onos kai ke puros onos hupere tu menos ke poroe e peide oliga men estie pleista de e uxato toi di hoste tu ke poru a heteroe e pempole cenai despotei tu de dios epacuusantos kai ke auton kera mei prathenai palin edus forei pleon e proteron axophoron kai tonte pelon kai tus keramus komisdon pali un ameipsai ton despoten hiketewe kai burso depsei apempoleitai eis heiron toinun ton proteron despoten en peson kai horon ta para pratomena meta stenagmon efe oi to et alai poroe beltion en moi paratois proterois despota his menein hutos gar hos horo kai to derma mu catergasetai homuthos de loi hoti tote malista tus proterus despotas hoi oiceitai pothusin, hotan ton deuteron labosi peiran.